yeah Eyes slow Di contact makontakt aking iPhone Bawal lang store na naka-flight mode Di mo ring Di mo ring ring ring Kita naman aking eyes slow Di nila makontakt aking iPhone Bawal lang store na naka-flight mode Di mo ring Di mo ring ring ring Di mo ring ring Daming naninira mo ay nas ko na parang Valentina Kaya na ang malakas ang tira Sinong babas malaki ang kita Boy, sino eh di ako Oh sa news parang humabol sa bandila Ang tagal mo ng tulog, tagal nagising ng mantika Nang kamat sa akin ng tao sa paligid Matagal mo na nakasya yung bakson sa akin sa DM Kumabaril ako ngayon, sinawan nagpabilin Wag lang may kumunta kung ngayon yun na may ligpitin Kayo cheat, dali ma-afford Mas mahal pa aking damit sa aparador Hinahanap mo na bitch, kami na sa Ford Ang ayos story niya saglit, naging parang porn Parang habang nice look Di nila makontakt aking iPhone Bawal lang istorba na flight mode Di ma-ring, di ma-ring, ring, ring Kita naman aking eyes low Di nila makontakt aking iPhone Bawal lang istorba na flight mode Yeah. Kasi mamahalin Mga haters ko, tang ina isang katutak Martial law, galawan, Marco sa aking utak Respetado ng gangat at mga tulak Rockstar, parang detro ako si Tupac Tekalat mga fan, kaya wag mo kong hahanginan Bitch mo naging medusa pag ako tinititigan Puro nino yang wallet, kala mo libingan Spotify, money ko, sweldo na ng siman 8 mil ang polo, 12 mil ang pantalon Pagsamahin mo lagpas sa talent feel mo yon Rapper na nangarap magkaroon ng bilyon Dating hampas lupa na ngayon merong milyon Tawag nila sa akin ngayon idol Basa kanilang pusi parang hydro May baril Tunog bang bang bang Eyes low Di nila makontak aking iPhone Bawal lang istorba na flight mo Bawal lang na naka-flight mode Di mo ring, di mo ring, ring, ring